Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts, benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball de Ferran Ortiz, la redacció d'Arturo Delgado al, front del, al front del control de Soperdó, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la977.com i a més Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta d'avui és molt clara i molt directa, tenint en compte com estan rodant les coses, ja que fixar-se ja la meta de la tercera plaça o, con, o ha de continuar el València amb la filosofia que també li estan del partit a partit. Fixar-se ja en la tercera plaça està a tir, a només un punt per al València, o estar en el partit a partit. Perquè el València, senyors, és que després de la jornada d'ahir, en la qual el València va complir la seva part del contracte, guanyar, de l'espada se donaren resultats que, si més no, més enllà de teories d'uns o d'altres, la realitat és que deixen al València a tan sols un punt de la tercera plaça, 53 punts del València per 54 de l'Atlético de Madrid, i la realitat és que el València, a hores d'ara, sense mirar més enllà, està a 8 punts del líder de la classificació, Real Madrid amb 61, mateixa distància que guarda el València amb el Villarreal. El sisè classificat, 45 punts per 53. És a dir, 8 punts separen el València del primer lloc o del sisè, segons es vulgui veure. I, més a més, el València està més a prop de la segona plaça, el Barça, 59 a 6 punts, que de la cinquena, el Sevilla, a 7 punts, 46 més el gol a veraix. Què vol dir això? pues que a la fi, al València, és que li donem la importància, la que li cal, la que li correspon, som els mitjans locals, els de València. Si uno llits els diaris nacionals o sent les emissores de ràdio nacionals o li pega una ullada a la tele que se fa des de Madrid, encara que a mi se... Eh, a mi se veia milonga de que és per a tota Espanya, per igual, el qual ja no es creu ningú, veu que el València és ningunejat. I a mi, en part, això m'agrada. I vaig a dir-vos per què. <clears throat> si uno és bon professional i té orgull i amor propi, situació que pense que sí que se dona en guanya de vestidor del València, bons professionals i que a més tenen orgull i amor propi, a uno, en el fons, li agrada que li donen per mort. O que el ningunegen, que al cap i a la fi és una variant una cosa de l'altra. Per què? Se'n recordeu d'aquella frase de Rafa Benítez? Tenim que fer el doble per a aconseguir la meitat. És cert. A la fi, tindre que fer el doble per a aconseguir la meitat fa que els triomfs sàpiguen el doble de millor. I això és el que està correguent al València. I que al València no conte per a res, que al València el ningunegen, ha de ser, jo crec que, un estímul afegit per a aquest grup. Estic segur que a més d'un li posa, li posa que el donen per mort, o li posa que el donen per, des, per descartat per a tot. I crec que la València, des de Madrid, estan fent-lo aixina. Només des de València estem donant-li, crec que el mèrit que té este equip, que du ja 53 punts en la jornada 25, la puntuació més alta mai coneguda per a un quart classificat de la Lliga Espanyola. La realitat és que al València continuen negant-li el, el pa i la sal. Això sí, continuem donant-li els de casa la importància que té l'equip de Nuno Espíritu Santo, que continua fent dels seus paris de Mestalla un fortín. A la fi, aquella famosa frase del Tenorio, los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud, és una frase que podria escriure's en la entrada del vestidor d'este equip, per a demostrar que els morts que molts estan matant gossen de molt bona salut. I que, que el València siga ningunejat ha de ser, com deia, un estímul, estímul important de cara al que ve per davant. Que ha de ser partit a partit, però que ha de combinar-se amb el pensament que hi ha en el carrer, que és el de la il·lusió i jo entenc que els dos pensaments han de coexistir pacíficament en els pròxims dies. És normal que el carrer, que la gent, que l'aficionat vulgui veure fins a on pot aplegar el seu equip i també és normal que en el vestidor se pense com s'ha pensat fins ara, ja que pensar en el pròxim encontre. En este cas, ni més ni menys que el de l'Atlético de Madrid el partit que a hores d'ara te pot donar, momentàriament, això sí, el tercer lloc de la Lliga Espanyola. Per això dia que els dos pensaments han de conviure i que jo estic segur que al València i a molts professionals d'aquest vestidor, en part, els ha de posar i que me entenguen la paraula el fet de que els descarten, de que no compten amb ells o de que els donen per morts. Jo crec que per als bons professionals això és un estímul i crec que bé, ben dut i s'estímul al vestidor li pot fer molt de bé per a la batalla que, per exemple, se li presenta el diumenge al Calderón i davant el Atlético de Madrid. Les 11 i 38, el que anem a fer així, a Esports 97 nit, és recordar-vos la pregunta, el València ha de continuar en el partit a partit o ha de fixar-se ja, fixar ja la meta de la tercera plaça. 11.38, arroba esports 97 nit, la resta de les coses que passen i estan passant en el dia, com sempre les resumim en les infotos. miren a la batalla pel tercer lloc, la que tendrá el que el diumenge al snow de la Nita. al Vicente Calderón contra el Atlético. Javi Fuego sap que será un partido muy intenso. Por supuesto que es un partido muy, muy atractivo para nosotros, para la afición y bueno, eh, yo creo que se van a ver dos equipos que compiten muy bien y, y ojalá podamos traer un resultado positivo. El turmell de la bèstia, pendents de les guins del central argentí, també dic que fins divecres no començarem a saber si es perd o no la cita al Manzanares. El club facilita el desplaçament i ofereix l'oportunitat d'anar i tornar en AVE en el mateix dia i, i una entrada al preu de 140 euros. El divendres a retallar contra l'Eibar després de la derrota a Vallecas, el llevant cita imperiosament d'un triomf contra els guipuscoans divendres, després que avui l'Ells hagi tret un empat de Terres Vigueses. Bon triomf per a iniciar la setmana. El d'ahir davant estudiantes en València Bàsquet i fora de casa per al de començar una setmana amb enfrontament europeu dimecres davant el Bayern de Múnich. Per tant, 11 i 39. Vos recordeu la pregunta per a esta nit. El València li convé pensar ja en el tercer lloc, fixar-se la meta del tercer lloc o ha de continuar anant partit a partit, arroba esports 97 nit, que fem en el programa, en l'Esports 97 nit, una lleugera pausa per agarrar l'aire i desenvolupar-vos tots els temes que vos hem donat en la portada del programa 11 i 39 això és Esports 97 nit en la 97 Pulse Ràdio d'ara i fins a l'hora de la matinada ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Meijuá con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96 336 70 35. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Esports 97 NIT. El teu equip. La teua ràdio. A la fi, el que no està protegit, i dic protegit per dir-ho d'alguna manera, eh, en este cas pels mitjans nacionals, ho assaborís millor. I serà la meva introducció. El fet de que te donen per mort li dona un sabor especial als teus logros. El fet de que el València el donaren per mort en aquella lliga del 2004 li va donar un sabor especial. Perquè el que està protegit, el que està acostumat a ser un git per eh, el dit del poder, celebra més coses, però mai tindrà el sabor d'aquell que ho celebra cada cert temps aquell que tinga la possibilitat de poder menjar caviar tots els dies el disfrutarà molt però li sabrà millor a algú que puga menjar caviar una volta o dos a l'any les coses són així i per al València Club de Futbol que com dèiem va poquet a poquet ficant-se en puntuació il·lusionant la realitat és que probablement a hores d'ara parar de cotes majors siga una inconsciència el València ha de continuar amb el seu camí, i el seu camí és el que marca partit a partit. Per molt que el pròxim partit siga important, que ho és, però fins i tot per a aquest partit escrivia un servidor avui en Levant, el Mercantil Valenciano, en el DFS, en el Deportes fin de setmana, que més enllà de, del resultat, que serà important, serà més important encara l'imatge que es dona. Si el València és capaç de donar una bona imatge en el Calderón, per damunt del resultat, probablement haurà guanyat molta confiança per al tram final de Lliga. Resten 13 jornades. I en aquestes 13 jornades el València ha de continuar mirant partit a partit. Li queden 4 ossos durs al València en 13 jornades. Atlético, Barça, Real Madrid i Villarreal en Mestalla. Sobretot després de l'exhibició que va donar el Villarreal, al qual un servidor almenys Eh, li donava molta menys possibilitat sense Bruno, però ahir, tor ahir tornava a demostrar, més enllà de que el Madrid va justíssim de gasolina, que l'equip de Marcelino no se li pot eh, donar l'esquena i el que estem demanant per al València no podem fer-ho per a la resta. Si estem demanant que al València se li doni en este cas, eh, la importància que té, també s'ha de donar la importància que té a un Vilarrat que està fent bé les coses. Però deia que a la fi el fet de que te ningunegen ha de ser, jo crec, un al·licient per a la vestidor, perquè el València ja sabem que per als mitjans nacionals no compta. Només els mitjans locals s'ocupen del València com cal i li donem la importància que té. Com dèiem, 53 punts en la jornada 25 és una puntuació altíssima per a un qual classificat. Un València que ara, que ara està, a hores d'ara, més a prop del tercer lloc, a 6 del Barça, 59 del Barça, per 53 del València, que del cinquè lloc, 7, l'induï al Sevilla més el gol a Veràs. Un València que està a igual distància del primer classificat, Real Madrid, 61 punts, 8 més que el València, que del sisè classificat, el Villarreal, que en té 8 punts menys que el València, 45. Per això, ja que donar-li la importància que s'ha fet este grup que continua creixent i que continua creixent conforme més s'acosta a la normalitat. A el València va ser, va ser tan normal que de tan normal va acabar esborrant al seu parell. En aquest cas, eh, al eh, seu rival. Perquè la normalitat fa que el quart li guanyi tranquil·lament al, do, al 12 de la classificació. Ni més ni menys. I això és el que va passar a al València. Va aplicar la normalitat a mitja normalitat, ja que dir que el València té un partit importantíssim el diumenge a les 9 i al Calderón. Des de les 8, sintonia Esports 97 del partit. Des del Vicente Calderón retransmetrem i se partit entre el València i l'Atlético de Madrid, l'Atlètico de Madrid i el València. Però, que és un València club de futbol que tot i que pugui ser derrotat del Calderón, esperem que no, si fa un bon partit i s'irà guanyant en confiança per a les jornades finals la gran incògnita ha de fixar-se ja segura la meta del tercer lloc o el València ha d'anar partit a partit? Miren, jo entenc que en el carrer se pensa estar en la Lliga. Ho entenc. En el carrer ho entenc. És més, demanar que ara un aficionat amb el que ha passat en els últims anys no s'il·lusione me pareixeria absolutament fora de lloc. Ara sí, també hem de dir que si no s'aconsegueix no passa res, i sobretot que el València, el vestidor, i estic segur que Xina va ser, va continuar en el pensament del partit darrere partit. Que és el que millor li ha anat al València. Quan estava fora de llocs Champions, pensant el partit a partit i acabar agarrant la quarta plaça. I una volta té la quarta plaça, continua pensant partit a partit i continua, lògicament, i en este cas, afiançant-se, i cada volta més a prop del tercer lloc, a un puntet. I és per això que el València Club de Futbol ha de continuar en aquest pensament. El carrer té que anar per un costat, seria il·lògic que el carrer no pensara en alguna més que el tercer lloc, però el vestidor, jo estic segur que pensa en el partit a partit. No tinc dubte. I és per això que, en este cas, el València Club de Futbol pot eixir molt afavorit d'esta lliga en la qual, sense fer soroll o sense que els altres li otorguen la situació que li pertoca, pot fer coses importants en esta lliga. Deixes, entre d'altres, ha parat Javi Fuego, que ha parat de com competeix aquest equip, que per estar dalt ha d'anar i, ha de i ha de competir al 200%. Y Terrao, el bo del miscampista del Valencia, que voy a hablar para a la teleoficial del club. Yo creo que lo que nos ha llevado a tener 53 puntos ahora mismo es el trabajo diario, eh, entrenar cada día mejor, preparar bien los partidos, ser un grupo y un vestuario muy unido. Creo que cada día competimos mejor. La conciencia en el vestuario es clara de que somos un equipo que tenemos que ir al 200% para competir con todos. Si lo hacemos eh, estamos capacitados para ganar a cualquiera y somos muy conscientes, no vamos a, a sacar pecho porque no es momento de ello. Bé, pues, eh, a més a més, eh, un exemple per a tots, ja ho tot a demostrar, Pablo Piatti estava fora de tot l'any passat i ara és home clau. Un exemple per a tots, comentat per el mateix Haifo. Eh, todo lo que ha conseguido ha sido a base de, entrenar cada día mejor, de, ser ambicioso, de nunca protestar, de ser buen compañero y eh, yo creo que es un ejemplo para, de superación para toda la plantilla y nos alegramos muchísimo por él. Y también sobre la circunstancia de Mestalla, del que está aportando en wine cada partido en el estadio valencianista. Mestalla está siendo un fortín esta temporada, <clears throat> algo fundamental para nosotros. Y creo que afrontamos bien el partido desde el primer minuto. Eh, las sensaciones ya nada más empezar eran buenas. Eh, en la primera parte pues tuvimos ocasiones buenas que no conseguimos materializar, pero creo que el equipo ha sido superior al rival y en la segunda parte pues han llegado esos goles que nos han dado tranquilidad. Les palabras de Javi Fuego. Y a mes, le espera al Valencia este cada semana. Bueno, primer dir que eh, el club Sabolcat eh, trau una oferta, entrada més AVE, anada i tornada en el mateix diumenge, 140 euros. Bon preu, eh? Ja que felicitar la València de Futbol per la gestió. 140 pavos, anada i tornada en el dia, a Madrid, en AVE, viatge comodet, AVE especial, que eixirà en la tornada una volta acaba el partit, perquè la realitat és que l'horari no és gens bo, però bueno, eh, ahí està ixe AVE especial que posa la València de Futbol a la seva afició. Y atención, al Atlético de Madrid. Ahir empata a 0 davant el Sevilla. Estagué en el tram final a prop de guanyar, però en el global més a prop de perdre que de guanyar el partit. Segures, baixes, Griezmann i Miranda. Cinquena cartulina groga per als dos. Tampoc, per aquest colp en el renyó i aquesta operació, estarà Saúl Níguez però a més a més, atenció perquè Jiménez, el central, i Siqueira, el lateral esquerrà, són dubte més que seriós. Punxada als isquios i atenció perquè al Xolo se li acumulen els problemes. I després parlarem perquè el Atlético de Madrid està en el punt en el qual comencen, i ho tocarem en tertúlia, a sorgir els problemes i a sorgir els dubtes al voltant de què li està passant en guany a l'Atlético, que està competint però que no al nivell de l'any passat, i què li està passant a alguns jugadors que eren claus de l'any passat i que en guany estan esborrats. El València pot pegar un col de mà important diumenge al Vicente Calderón i esperem que ho puga fer amb força perquè si és guanyador d'esta ho té molt a prop per a la tercera plaça però ja que ser conscients que ni el diumenge s'esgota per a bé o per a mal la lluita per a tercera plaça i n'hi ha que ser consens també de que l'oportunitat és bona, de les dues coses. Crec que una cosa no pot esborrar l'altra. I crec que el València ha de ser conscient del que té per davant. Atlético tocat i el València pendent d'Otamendi. Ahir es retirava amb un esguís del turmell, no comentàvem la notícia en el postpartit d'Esports 97 del partit, i fins dimecres, dijous, no podrem saber si Otamendi va estar. Sincerament, a hores d'ara, jo pense que Otamendi no va estar per a la lluita del Calderón. Però no és la primera volta que Otamendi cap amb un esguins i acaba recuperant-se i jugant. Crec que va ser el dia del Barça també que va caure amb un esguins i després, el següent partit, el jugar. De qualsevol manera, i ara parlarem del tema, el València Club de Futbol sí tindria la baixa d'Otamendi, però en les baixes, de moment, és prou més peredor el Atlético de Madrid que el València. Almenys d'entrada, després hi haurà que jugar eh, el partit. Tanquem la informació de València, després la reprendrem. Hem de parlar del llevant d'una esportiva. Ferran Ortí, què tal? Molt bona nit. Bona nit, Manolo. El eh, llevant que avui tornava a l'entrenament i és que eh, va jugar dissabte, a ir descansar i té partit de Lliga el divendres, que a més queda agreujat en la seva situació per la derrota aclaparadora 4-1 en Vallecas el dissabte i perquè avui, 4-2, perdó, el dissabte, eh, i perquè avui el conjunt del Celta ha arrencat un empat de Balaidos. Exactament, el Llevant ha tornat als entrenaments este matí, després de la dura derrota sofrida este cap de setmana a Vallecas, i l'esquadra no va eixir indemne del partit contra el Rayo i la tornada al treball ha estat fortament condicionada per l'estat físic que arrosseguen alguns jugadors. Els que van jugar més minuts esta jornada han realitzat entrenament de recuperació mentre que la resta augmenta les càrregues físiques. La preocupació està en aquells que van notar fortes molèsties físiques després del partit. Parlem del cas de Mariño, que continua arrossegant-les des del partit contra el Granada, i de Pape Diop e Ivan Ramis, que també han, han rebut tractament de recuperació. Qui també ha passat pel fisio ha sigut Jason, que ahir va rebre un fort colp en el partit de l'Atlético Levante Paterna, i per la seva banda Pedro López, que du ja un llarg procés de recuperació a l'esquena. El grup torna al treball demà a Bunyol amb normalitat. I l'altra notícia d'avui, Manolo, és que el Llevant repetirà per al partit contra l'Eibar la mateixa iniciativa que contra el Granada, és a dir, els adults podran acudir de nou al Ciutat de València amb l'abonament infantil. Sí, perquè és el que té la Lliga, eh, que t'estàs jugant la vida i te posa els partits en divendres i en dilluns. Jo avui eh, he vist un extracte de la entrevista que se l'ha fet en una ràdio nacional a Jaume Roures, que parla com si fos el president de la Lliga, i té molts nassos la cosa, molts nassos, molts nassos, molts nassos té la cosa, però mentre continua Meixina eh, i continuen els equips eh, en mans de qui estan i no se rebel·len mal assunt mal assunt 11 i 54 i a tot això el conjunt del València Bàsquet va arrencar bé la setmana perquè té a més a més ni més ni menys que una setmana important a mi aquest partit d'Ibeques davant el Bayern en l'Eurocup això sí arrencar ahir com dèiem amb una bona, bona victòria davant el conjunt de les estudiantes a Madrid. Juanma Romero, tal? Bona nit. Hola, Manolo, buenas noches. Eh, I és una bona victòria, la d'ahir davant estudiantes, per a començar una setmana que va tindre aquest punt important el dimecres en Eurocup davant el Bayern de Múnich. Sí, porque el Valencia Vázquez se está desquitando de lo que era esa remora de los partidos como visitante. Ya lo hizo hace dos jornadas en la visita a la cancha de Obradoiro, que prácticamente era similar al que afrontó ayer frente a Estudiantes. Eh, un equipo el madrileño que llevaba seis victorias consecutivas en, su pabellón, en el Barclay Car Center, en lo que es el Palacio de los Deportes. Y el Valencia Vázquez lo, sacó adelante ¿no? en un partido, eso muy trabajado, muy luchado durante los 40 eh, minutos. Y en este caso, lo más importante, con la aportación del interior, ¿no? Quizás los jugadores más cuestionados del equipo eh, son los de dentro, tanto sobre todo Lonchar como el propio Aguilar, incluso en ciertos partidos se eh, Boyan Dublis, pues bien, ayer este trío fue capaz de sacar adelante el partido en un choque donde, bueno, no estuvieron los habituales de fuera que siempre suelen aportar puntos, ¿no? Como Pau Rivas o, como Romaine Sato, que no tuvieron su, tarde, ¿no? Con lo cual yo creo que dato importante, primero, que se vuelve a ganar fuera, es la cuarta victoria lejos de la Fonteta, y por otro, pues que esos actores eh, cuestionados criticados, sobre todo Lonchar, que ayer hizo el mejor partido de la temporada, pues eh, contribuyeron a que el Valencia Basque ganara. Máximo encistellador en el día de hoy... y Punch, eh, Queso Lonchar, que te una lesión, lesió, llavors arriba ...para el partido de dimecres. Sí, ayer eh, saltaron las alarmas, lo comentábamos en la retransmisión, a cuatro minutos más o menos para el final, se llevó la mano a la pierna izquierda a la altura de los isquiotibiales, se marchó al banquillo, entró Dublevich, afortunadamente ya el signo del partido no cambió y el Valencia Basket eh, ganó. Ya comentábamos también ayer que la primera estimación, y la dio incluso el propio entrenador Carles Durán, era de que no esperaban eh, nada, nada grave, que bueno, eh, había que esperar al día de hoy para conocer si, si finalmente había algún tipo de problema mayor, pero en principio se descartaba y hoy se ha confirmado que no tiene nada grave, tiene unas eh, molestias en ese isquiotibial izquierdo y vamos a ver su evolución para mañana y también en, el mismo día del partido el próximo miércoles para ver cómo, se encuentra eh, Creso Lonchar. En principio la idea es que pueda estar el próximo, el próximo miércoles, pero si hubiera cualquier tipo de duda, evidentemente eh, no jugará, ¿no? Con lo cual digamos que ahora va a estar entre algodones de aquí al miércoles para ver su, su evolución y esperar que si tiene algún problema pues no fuerce porque en este caso podría haber rotura y entonces la lesión presión sí podría ser mayor. Bueno, esperen que no vaya a majors eh, la cosa. Sí que ser que poquet a poquet sembla que no és eh, una revolució, però sí que sembla que paulatinament, Juanma, eh, Carles Durán li ha canviat la cara a l'equip. Sí, sí, sí. Yo creo que, que el equipo está ahora mismo pues en esa filosofía ¿no? que trata de imponer Carles Durán, distinta a la que tenían con el antiguo entrenador, con Beli eh, Belimir Berasovic. Eh, también lo comentábamos, ¿no? que después de la Copa, pues el hecho de tener prácticamente 10 días para preparar un partido le iba a venir muy bien al equipo para asimilar, en este caso, los sistemas del entrenador y no tener la vorágine ¿no? de, tener que viajar y afrontar eh, partidos pues prácticamente cada tres días con viajes de, de por medio. Y ahora mismo pues el equipo está con esta identidad, ¿no? quizás un poco buscando ese famoso equilibrio entre el juego exterior y el juego interior. Antes quizás se dependía mucho de lo que pudieran hacer los jugadores de fuera. Ahora se ha visto que también jugando por dentro el equipo saca superioridad. Ayer fue una buena muestra de, de ello porque, bueno, no hay que olvidar que para todos los entrenadores que juegan contra Valencia Basket hablan bien de toda la plantilla, ¿no? Y en este caso parece que aquí teníamos a unos pivots que, prácticamente no resolvían nada, ¿no? Cuando ayer se demostró todo lo contrario, eh, porque al margen de lo que hemos comentado de Lonchar y e incluso de Dubeville yo creo que es muy importante lo que está aportando Pablo Aguilar que se está recuperando para la causa, que cada partido está siendo más importante y que empieza a recordar un poco al jugador de Cádiz Zaragoza de hace dos temporadas. Quizás el único lunar, la aportación de Frank que ahora mismo de esos cuatro interiores es que es el que quizás está a un, rendimiento más bajo. Bueno, pues eh, ellos esos eh, son los noms propis y también son nombres propis dos ex de Valencia Basket... ha ido al mis ...durante durante eh, Sports 97 el partido... en el tiempo de protagonistas... ...desde la mateixa sala de prensa de Mestalla, la notícia ja confirmada del fitxatge de Víctor Claver pel Himki Rus, mentre que avui s'ha confirmat el fitxatge de l'exentrenador de València Bàsquet, de Belimir Pesovic, com a seleccionador croata. Sí, prácticamente yo creo que desde que salió de Valencia era uno de los nombres que sonaba ¿no? para dirigir el banquillo de, Croacia, para ocupar el puesto de Yasmín Repesa. De hecho, el propio seleccionador Repesa recomendó a la Federación Croata que ficharan a Velimir Perasovic una vez ya eh, había sido eh, despedido del Valencia Basket y hoy ya pues bueno se ha hecho oficial esta incorporación de, de Perasovic que dirigirá al combinado croata con el objetivo de este próximo europeo 2015, ¿no? Así pues, veremos cómo se le da a Perasovic lo que va a ser su primer periplo, en este caso como seleccionador de su país y después de haber dirigido al Valencia Basket estas eh, últimas eh, temporadas Perfecto, pues estaremos eh, pendientes sobre todo y tornando al que es la actualidad y la órbita de Valencia Basket y ese partido de dimecres después de más entre el Valencia Basket y el Bayern de Múnich a la fondeta l'anada de EuroCup Gracias, eh, Juanma. Un abrazo, buenas noches. Les 12 en punt de la nit, tanquem la primera mitja informativa i entrem ja en el temps del debat, la tertúlia i l'anàlisi. Així, a Esports 97 nit, en la 97 punts de ràdio, fins a la una de la matinada. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit, un minut. És el redoble de tambor per ahí, que tenim el valor d'or de Superdeporte. Valor d'or. 2014, Superdeporte. Quart classificat. Villarreal. Bruno Soriano. Tercer classificat. Aston Villa. Carles Gil. Hmm. Segon classificat. València Club de Futbol José Luis Gallà i per tant guanyador del Valor 2014 Superdeporte Paco Alcácer així que bona a Paco Alcácer la bona una volta més als companys de Superdeporte per la iniciativa, la iniciativa del Valor i al jugador que eh, ha merescut este premi moltíssim conforme al creixement que ha tingut i com s'ha confirmat en el València Club de Futbol, en la selecció espanyola i que és un dels eh, homes punters en este València Club de Futbol que opta a tot. Heu sentit ja el, el jaleo que hi havia i que han ficat en eh, esta sala, en, esta, en este estudi de ràdio de la de Pulsa Ràdio, en nostres contertures d'avui. Don Jaume Ortiz, que tal? Molt bona nit. Molt bona nit. Com I, estàs? I enhorabona als finalistes també. A Paquito, en especial, i mhm. després mm -hmm. els altres és ho mereixen molt i és també un repartiment i jo crec que és molt, molt just i, i enhorabona a tots. És també el company de Superdeporte, Estavi Salinares. Hola, Lini, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Molt bé, molt bé, disfrutant sempre. Pues eh, també saludem, en este cas, a Xavi Mercader. Hola, Xavi, què tal? Molt bona nit. Què tal? Molt bona nit. Estàs d'acord amb la classificació de valor? Sí, a mi em pareix, em pareix coherent. A mi em pareix una votació coherent. Mm. Val? eh, pot, ser, pot ser que jo haguera posat a Bruno per davant de Carles, mm -hmm. val? però per lo de més Home, sempre, sempre és conseqüent. Estic d'acord, probablement també. Sí, jo estic d'acord, evidentment, clar, eh, Gaia que ha sigut el segon classificat, ha fet un inici de temporada 14-15 espectacular, però eh, Paco Alcácer va fer un final de temporada passada extraordinari, i després aquesta temporada pues, només alguna lesió i també l'arribada de Negredo és el que li ha llevat una miqueta de protagonisme però en general la veritat és que se humereix molt eh, Paquito molt bé, pues, eh, estem ja en este mm. valor del 2014 i en el debat eh, eh, del dia d'avui, després del que va fer el València, senyors, on jo crec que la millor paraula, i jo definiria així en la columna que escriu per a Levant, és la normalitat. Va ser tot tan normal que el quart acaba imposant-se que fa 12 perquè va ser tot normal l'alineació, la manera de jugar la superioritat d'un sobre l'altre, no hi hagués atacs d'entrenador, no hi hagués coses rares, no hi hagués carrilers que tenien que córrer 70 metres en cada jugada, no hi hagués jugadors que tenien que netar filtrar passes per dins quan estaven a cama que no els tocava, eh, no hi hagués res eh, de fals nou, al final el de la dreta juga a la dreta, de l'esquerra a l'esquerra, el davanter era el davanter centre, els tres mig centres no s'aixafaven entre ells, i a la fi va ser tot tan llotxi que s'acaba imposant la llotxi. Una paraula. Una paraula. Equipo. Equipo l'equip que s'està buscant des de molt de temps, des de que va, no, no, jo crec que és normal que l'home ha tingut que lluar molts jugadors que venien de postos diferents i tot i jo destacaria algo molt important també que jo crec que en general la crítica hem estat eh, opinant tots i, però en el, en el fons tots opinàvem d'una manera prou normal, no n'hi havia una, una crítica, diguem, destructiva, jo no l'he vist mai així, n'he vist molt constructiva, i d'alguna manera pense que l'entrenador poquet a poquet eh, i aquests missatges no es tirava i a millor en aquest moment se calentava però a millor el dia següent diu bueno, vaig a, vaig a veure estos cada un i, i a poc a poc i anat maurant les idees ha anat fent les coses com diu Manolo més fàcils i ha anat buscant el que sempre jo pense que dic que una plantilla pot ser sensacional però l'objectiu per fer alguna important és fer equip i crec que ahir se demostra que fer un equip tan qual cada un jugava en el seu puesto i feu algo que la majoria estan parlant sempre que si Negredo xuga o n'enxuga el tindre dos com, com antigament eren dos extrems com ahir el que tenia el València que això se veuen en poques equips pues, mm. facilita molt que el València no passarà problemes eh, a més que aquell equip eh, tira a porta a zero i el València tira també tres, tres punts o que passa, tres, tres tirs però sin embargo la collita va ser molt gran, però mos donava aquesta satisfacció de dir, anem un partit, anem a disfrutar-lo, però el dia que era estaven els nanos allí, mm. mig camp estava de nanos, mm -hmm. i clar, és que quan acaba el partit és mitja part, perquè després l'altra segon part és ficar-te davant de la tele i tota l'esplà a veure, a veure qui, qui te va donar més i qui te va donar menys. I al final s'ho van repartir, se pergueren punts per el camí, per tant, fenomenal. Sí, és que crec que va ser, eh, perdona Vicent, la, la jornada perfecta, perquè després va empatar el Sevilla i l'Atleti de Madrid, Y también va empatar el Real Madrid y el Villarreal o sea que el que se procesaba abans que tú tenías que guanyar y después esperar el eh, resultado del dels rivals directes es va a donar de la mejor forma Pero Pero més ya de que tingué tres oportunidades o cuatro el Valencia, pero a mí lo que más me va a agradar va a ser que va a ser un dominio aclaparador de principio, a fi va a ser tal la superioridad i encara que no n'hi hagueren igual ocasions tan clares com en altres partits desbaratades, eh, van haver jugades de molt de mèrit, eh, taconades, eh, jugades al primer toc, eh, sí. pressió espectacular, posicionament tàctil de Javi Fuego, el millor partit que jo he vist d'Enzo Pérez, per fi va, sí. va, va estar un, un gran Enzo Pérez, i una cosa que jo vull destacar molt i que ho, ho, ho, ho vinc destacant en altres, en altres setmanes. Nuno, ni entrenadors eh, que no reconeixen mai que s'han enganyat, i que no canvien. N'hi ha altres que mm, reconeixen que s'han enganyat i després continuen fent lo mateix. I després està el cas de Nuno. El cas de Nuno és que ell eh, públicament potser no reconeix que s'ha enganyat, però el que és més important, els fets fan que corroboren que s'ha enganyat i rectifica. Ho tenim en el cas de Rodrigo, que al principi no jugava bé, el mantenia i al final s'ha donat compte que si no ha de jugar tots els minuts no passa res eh, Andre Gómez també l'està deixant fora qual el té que deixar, a Negredo també parlar de Figulí, Piatti i encara que són jugadors eh, de, que venen ja d'altres campanyes com estan rendint, els està posant és a dir, que ell està primant sobretot eh, la fortalesa de l'equip i està pensant en lo millor per a l'equip, perquè n'hi havia dubtes, que si el propietari posava en jugadors, que si tal i qual, al final Nuno està posant els millors i el diumenge va posar les millors i van donar un rendiment extraordinari així que el València per això va guanyar 2 a 0 el partit i per això està en, un, eh, en una curva absolutament eh, ascendent per a mi ja dic el millor partit de la temporada per a mi personalment sense discussió <clears throat> jo parlaria de dues paraules una per mi és fiabilitat sense, pues jo, el que deia Jaume probablement feren, feren quatre xuts a Porto, val? Mm. però la sensació va ser global d'un equip fiable. Val? Estic d'acord. Segon, confiança. Les coses dels jugadors, a dia d'avui, les fan en confiança. I ja, o, ja, o, per almenys ja és la percepció que jo tinc. Val? I tornant al, a l'oritge, o com ha donat el peu Manolo, parlava de normalitat. Tan normal ha sigut que ixe nom propi tal que fes referència abans, Enzo, val? el jugador pel que tu fas pues, fas un gasto important, val? no és el primer partit, perquè el dia del Madrid també estigui a bon nivell, val? Però, però, de, però de veres te dona la sensació de que dius ah, mare, pues haver firmat un futbolista com de mana, perquè el tio tira del carro. I sobretot, perdona, perquè jo vaig veure ixe Enzo que jo no havia vist tant i ens havien venut. Un Enzo que juga en tot el camp, que no para, que corre, que furta, que té tècnica, Ahir, que bascula, part, sí. que coordina entre els jugadors. Clar, i si jugador que van veure ahir evidentment és un jugador de jerarquia, eh? Però ahir aconseguirem una cosa molt important, que no tropeçara o, o, se, o se molestara Perquè no quatre, en Javi Fuego. Clar. Bueno, això ho han dit sempre, i estàvem parlant antes fora de, de micròfono de que és molt important agarrar la posició de, del mig defensiu i tindre dos mitjos tan polivalents com demostraren que sí que podien jugar els dos. Però és que per a mi ahir el València va jugar en un 4-1-4-1 o un 4-1-2-2-1, és a dir, estava molt clara la posició de Javi Fuego entre els centrals sí, i Parejo i Enzo, Y el Fuego Mai va a molestar a, Enzo en todo 4-1, 2-3. Que bueno, lo de Javi Fuego es espectacular. Yo me tengo que llevar el barret una vuelta. Es Es tremendo. Es que cuando el atre jugador encara no ha comenzado a intuir el pase, Javi Fuego ya está en el servei del atre pero estar en la posición adecuada. Ahora, Javi Fuego no es el 6 eh, de garra que, fa, que fa la raya. no és el sis, no és el Belda. No, no és el Belda. que t'ajuda no, no, no, no és el que t'ajuda a treure la pilota, però és un sis en però un, tàcticament, en un, en un sentit tàctic bestial. Que no para de córrer, eh? és, és, es, és, el... que lo que passa que no és espectacular ni en les arrencades ni en les entrades. I, de fet, eh, si es dona compte, és difícil que li piten faltes damunt, jugant sí. una posició super complicada I, sin embargo, el, ell és com un rellonge, és la seguretat que marca el gota a gota, el gota a gota, el gota a gota. Vos dona la que el València està fent-se millor conforme passen les jornades? Home, ja, el, per mi la solució és el que t'ha dit jo. Eh, s'està fent millor? No, s'està fent equipo. És que jo sempre ho definisc el mateix. Perfecte, millor, millor me valdria equipo. Equipo, val. s'està fent equipo perquè són jugadors, com dit, que venien de, de diferents... Els que estaven més i els que han vingut de fora. Cada viatge és més equipo i quan més equip siga, més avantatges tindrà i això jo crec que els moments importants del doblete lo que teníem en l'època de Rafa Benítez era equipo. Quan té aconseguit l'equipo, sabeu que la primera volta li costa molt, però quan va aconseguir l'equip, després va ser un passeig <laughs> en barca. Un Este home està creixent molt, està creixent l'equip, i d'alguna manera antes heu donat, li has donat tu els tres tocs, un el que vol, un el que no vol, l'altre que ajuda i l'altre que se fa, però al final mm. fa lo bo i al final, de les tres defectes, eh, el menys defecte és el que està fent ell. Clar. Al final fa la virtut de rectificar Exacte. perquè és lo lògic. Xavi, Xavi parlava abans d'un nom propi que era el de, el de Jai Fuego, val? ha hagut un moment en què has comentat que i te dona la sensació de que i damunt és que corre, corre, corre. Sí, sí, és... Si després vas mirant... És, és, bueno, sabeu que en les demarcacions en les que més, més distàncies recorregudes són a ne són els mig centres. Sí. Val? Més inclús que els jugadors de banda. Eh, després vas a mirar les estadístiques del València, per exemple, André, un jugador que no, que no, no estigui en este partit, val? Mm -hmm. eh, és el jugador que, que, més, que, més, que, sí, que més recorregut fa però per mi el cas de Javi Fuego és que eh, ho sap córrer. No és que ho mm. corre molt, sinó que ho sap córrer. Mm. I això però, probablement es refereix en el, en el mm. sentit tàctic al que feia referència Manolo, mm. però és eh, sap, sap, sap córrer en aquesta demarcació. No desperdicia ah. córrer el moment. Eh, una és, eh, de els eh, recursos, per, per correcte, i mm. ben invertits. Mm. Eh, jo, a més, eh, vull tenir una cosa que abans ha dit Xavier Mercader, que jo jo he sigut a voltes durant la temporada eh, en algun moment he sigut molt crític amb l'entrenador però sí que és cert també que mm. ho he reconegut i és una frase molt meua no és el típic tio que li dius no serveix de res que li digues no ve per que n'hi ha un muro i te pegaràs contra el muro no le serveix. Ell té ganar, i a més, eh, jo me també ho he comentat moltes voltes, mm. ell té ganar i pegar-se contra el mur. I comprovar que s'ha fet mal. En efecte, i quan es comprova que s'ha fet mal, rectifica. Però el bosc que rectifica. Claro. Clar. Però ell no te dirà probablement una roda de premsa m'ha enganyat, no, mai, disculpes mai. no, ell, a, a més, inclús pot ser perquè ho hem vist en moltes rodes de premsa, inclús hem vist un uno retador, un uno que s'ofèn sí. però després arriba a casa i diu ai mare, vaig a, vaig a repassar els meus a veure què m'han dit estos a veure què m'han dit estos, vaig a repassar eh, i sense dir res en els fets però saps el que és molt important, De que a Caviatge el muro que ell tropezava... Cada volta tropeza menys. Tropeza menys i el muro és més xicotet. Perquè, perquè se va fent en el muro. A base de cabotaes, al final se va fent en el muro. Exacte. Entonces, antes pegaven el muro i, i tenia sempre pues, una, un problema, no? I ara això també està evitant-ho. I de fet, Caviatge, com sempre definim el mateix, Caviatge, l'equip està més fi, mm. està més acoplat, sap el que té que jugar i jo crec que, que ahir va ser un dia de mostrar moltes coses. Ara parlem del partit d'ahir de manera concreta, perquè estem, jo crec, que generalitzant, però eh, mm. hi ha que parlar de coses que passaren en el partit d'ahir i també de coses que han de passar en el partit de diumenge. Vos recorde, la votació per al Valor que ja han donat els companys de Superdeporte, ja és definitiva la classificació, el, el guanyador del Valor 2014 de Superdeporte és Paco Alcácer, el segon és José Luis Gallà, el tercer és Carles Gille, el quart és Bruno Soriano. Vos recorde també la pregunta, arroba esports 90 senit, el València ha de fixar-se ja com a meta la tercera plaça o ha de continuar en el pensament d'anar partit a partit com està fent fins ara? És la pregunta que fem. Arroba esports, 97 nit. Fixar-se ja la meta de la tercera plaça, està un punt de diferència només, o continuar pensant en el partit a partit. 12 i quart, fem una pausa per a la Publi i tornem de seguida encara moltes més coses, ja que parlem de molts temes avui en l'apertura de la setmana. Així, en l'esports, 97 nit, a la 97.radio fins a la 1 de la matinada. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Cansado de atornillar? Ahora lo podrá hacer sin esfuerzos gracias al destornillador inalámbrico y recargable de Levante, el mercantil valenciano. Con 44 accesorios y un maletín especial para tenerlo todo ordenado. El domingo 8 de marzo, la cartilla. Por solo 9,95, el destornillador inalámbrico con Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les, dos, les 12 i 17 continuem així a Esports 97 nit a Esports eh, en el de ràdio fins a la matinada amb Jaume Ortí, amb Vicent i Llançà i Mercader sentia este migdia eh, en el començament del supermurciélago a Carlos Bosch una frase que jo crec que m'ha quedat eh, eh, me l'ha quedat per per a, per a la tertúlia de la ràdio sabedors probablement de, mm, del que pot ser un resum del que va passar ahir i del que està passant en guanyant Mestalla que és que la Real, la Real ahir no va fer el mínim exigible per a traure algo de Mestalla eh, s'ha de fer molt més per a intentar traure algo de Mestalla després a la fi de Mestalla només han tret dos equips que són el Tiro i el Barça però tot i així hi ha hagut equips que han estat a punt de, de, de, de posar les coses complicades perquè han donat més jo un mínim exigible al qual ahir la Reial no va arribar i si mínim si és el que està donant el València en Mestalla, ell i l'afició que lògicament està eh, siga l'hora que siga, està prenent el camp eh, això dona idea de la fortalea que efectivament enguanya el València però recordeu un poquet mhm. eh, que, que tres jugadors es jugaven en la mitja de la Real Societat si s'han recordat dels noms ahir estaven Rubén Pardo el Granero, Granero i després estaven Canales per un costat i Xavi Prieto per l'altre. Mm. O sigui, jo pensé que és que no era per qualitat i jugar, si es donava compte, la Societat en el mig, el mig camp ho feia superpressió, pam, pam, pam, donava... Mm Canal que el canvien el descans. Sí, el canviar perquè se cremane jo tindria un problema perquè no estava molt a gust en el que feia. Mm. Però el que és important és que aquest equip que allí ho feia molt bonico... Perdó, Canales no. ahir, en la tornada a Mestalla, va estar tan gris... Mm sí, sí. com, les, com en els seus últims partits com a valencianista. Vull sí, dir, sí. no se va notar res que havia canviat de Però entonces, d'alguna manera, eh, la veritat és que en tingut un moment així com l'altre dia el partit últim d'ací que a última hora estaven a punt de marcar-te ahir no donava, en un moment tingueren por de que mos feren un gol perquè no arribaven en perill. Si arribaven allí, és com mm. aquell, ahir que està el bou, pa carrere, pam, pam, mm. pam, pam. Mm. I va ser un partit, un equip que en la vida era pensar jo que mos ho hauria fet tan fàcil. Sobretot es que, mirant els precedents anys anteriors. És que, correcte, claro. és que Diego Alves queda inèdit. És que sí. Alves no tingué que intervenir. No, no, una, però un regalito de la vida de sempre de, de l'alemà, eh, lo de més, res. Mm. <laughs> sí, no, no, la, la, la Real Societat és que ja... ja però vull dir que els jugadors, és clar que, de que ha traspassat un jugador important, tens l'altre que també està lesionat però, però el que és l'equip és un equip molt digne de, de fet eh, uh -huh. l'última setmana el Sevilla fer un partidazo mm. vol dir que també després les estadístiques diuen que fora de casa és, que és l'únic que, no, ruïna, és que, és l'únic no, que no ha guanyat fora de casa el, el, el, de l'any passat el Llevant ha guanyat però no és el mateix, no és mateix equip veus en casa jugar mm. i tenen una garra i una això que has minut i ha guanyat partits aquí Home, molt és important és que la Real si no l'hagués guanyat en casa la Madrid i la Barça estaria en posició de descens eh? no, però és que l'ha guanyat el Sevilla també i l'Atleti de Madrid, I a Madrid. No? O sigui, és L'únic que ha tret el Godell és València, eh? Sí, sí, sí un, no, empat, un, un empat a un. Que ha tret un empat. Però per a mi el més important d'ahir es va tornar a veure és que estàveu parlant de el, el rendiment que estan donant els jugadors i eh, a nivell global els que han vingut, que evidentment són jugadors d'altíssima qualitat, Rodrigo, Negredo, André sí. Gómez, però jo me centraria de veritat en els que estan que han donat un plus. Quina diferència del Febulí que van voler tornar de la Copa d'Àfrica, que va tardar un any en creuar el continent, al que, al, al que hem vist ara. Ah, pues la penúltima. Y lo de Piatti es un escándalo. Piatti estaba ya. Lo de Piatti, exacte Piatti, Piatti no estaba. Piatti, Piatti no estaba. estaba no se contaba. Piatti no estava. No tenia quasi ni dorsal l'any passat. Piatti no estava. I clar, és que... I, i, bueno, i després parlem dels casos de, de Barragán, que també, evidentment, no, ha, ha crescut moltíssim. y eh, Parejo, que es que un jugador eh, que ara mateix eh, és eh, sí o sí. Sí, insustituible y además més eh, que la gent... perdona, fins al minuto 80. Eh, ahí la única rara per a mi en uno es que ya ho, ho, ho, he en dos tres partidos pero li té tanta confiança Parejo que Parejo se cansa, se buida y cuando se cansa, lógicamente el cap no funciona con los cames y comienza a tiende las errades. ahí Ahir una estadística, no sé, sé, no sé la vas Parejo va a pedres eh, balones 5 en els últims bueno, 10 minuts. La gent esperava, sí, però, però mireu quin partit va fer Parejo. Però és que jo, a mi me va doldre molt perquè vaig veure que també. en el conjunt del partit, Havia fet un la gent gent al final... Vulgar. Quan va perdre els balons Exacte. va ser molt dur en ell i se'n va un jugador espectacular, sí, sí. necessari i a més que damunt si te planteges buscar-ne un altre país no puesto no va ser complicat. I Torna a quedar, perdona, eh, línies de dice, però torna a quedar oberta la incògnita de, de cara al Calderón quins mig centres va alinear... Clar, ara té un lío. Jo crec que és Mateixo, sense dubte. Tu estàs segur? Jo crec que sí. Eh, però que tots els problemes siguin ixos. I, o, no, no, ben, ben, això, no són, jo crec que no són problemes l'únic dubte que tinc és... Eh, Això seran incògnites, però mai problemes. És que, a veure, eh, el... el Enzo i Andrés. Com no canvie de sistema... Eh... Enzo i Andrés, la dubte que pots tindre. Ja, però Enzo va jugar segur en un partit sí? el del Candelón fora de casa, Enzo, i després del partit que va fer l'altre dia... I Andrés que el deixes ah, descanse. Ah, sí, Andrés el deixes que descanse, no va jugar ni un minut l'altre dia, és cert, però és que com no canvie de sistema, eh, ara mateix eh, André pues, descansaria com va fer en el partit contra l'Espanyol, per cert, que va estar molt bé quan va eixir en la segona part i l'únic dubte mira que tinc jo és si, si jugarà Negredo o jugarà Rodrigo és l'únic dubte que tinc jo per la forma de jugar que vull ganar uno o Paquito que Paquito ja estarà eh ja però com torna d'una lesió també podria ser una opció però, però jo mira jo, jo me la jugo que l'únic dubte que tinc és si jugarà Negredo Negredo o Rodrigo uh mhm. -huh. eh, i a partir d'ahí una, altre, una altra cosa que vull comentar a Manolo que no se m'oblide eh, ara és que ara sí que n'hi ha jugadors jo ho vaig dir l'altre dia que jo posaria, perquè evidentment jo ara mateix com està el València el compare lo millor, que és el Madrid i el Barça, jugadors que ara mateix li llevarien el lloc a altres en el Madrid i en el Barça i ara mateix jo veig a tres jugadors del València que li llevarien el lloc I això, altres al Madrid i el Barça no i això era impensable abans Madrid, si veieu el partit qui són, Xavi? De eh, gasolina. Eh, jo poso Aparejo ara per davant de Kroos Kroos és un, és un jugador que porta dos mesos que està jo, absolutament jo dis, mort jo, jo discrepe eh, jo, jo, jo discrepe totalment Abs absolutament o Kroos, sea, Kroos, Kroos ara mateix Kroos ara mateix és una ombra de lo que era correcte jo poso Otamendi per davant de Baran ah, és, és, és una, sí, és una... Eh, ahí, ahí, és clar, perquè ahí, no, tens que és, és una cosa... Ahir anem a parar el potser que paren xus. Jo la primera no, no te la compro. I, i, i per davant de Marcelo. I sí. Xapotxer també, correcte. I si tres són les que... Jo la, jo la, sí, són, jo, jo la de Parejo i Cross no la veig. Són en, en que estiga Cross... Sí, però Cross de ara... És que el Cross de ara és De veritat, sí. Eh, en fi, no anem a parlar del Madrid, que no és este el lloc. I te dic una cosa, eh, eh algú me va tildar de, de boig i ho sé, però m'arrisque. Mm. Nivell d'estat actual, igual que parlem Cross-Parejo, ara mateix jo no canvia Piatti per Bale. En el global, evidentment, sí. Bale és més jugador que Piatti, no és novetat. No, lo, però bueno, igual que m'estàs dient de Kroos en Parejo, mm, mm. te dic de Piatti en Bale, eh? Sí, sobretot per una cosa. S'ha portat molt. Perquè Bale no vais a un metre. És que lo de Bale és un escàndal. És que, és que clar, eh, eh, eh ahí, tenen un problema, evidentment. Els quatre no és que ha dit abans, Xavi. És que, és que els quatre casos d'aixos quatre futbolistes que estaven en València, Barragán, sí. Piatti, Feuli, Feuli clar, Mestalla, es volia, es volia. penxats Eh, però jo recorde l'any passat, jo recorde l'any passat un partit que el València li guanya 1-0 al Rayo que va mm, Alves coix mig partit pràcticament que estàs sí, està en l'agonia sí. perquè l'equip clar, veu que el porter està coix i se clava darrere de defensar i n'hi ha una contra que ells que havia eixit Fegulí eh, en els últims minuts i sense poder pràcticament té que espentar en les l'espenta i li pega a Mestalla una pita a Feuli li pega una sí, però això te dic i són jugadors és que I, tenen que haver inclús Parejo Parejo quan té el lío de, de que pega la, la, bueno, el tuit mare meua no, no, no, no, principi de... el Parejo també el Parejo del principi també el volia sí, sí. no, no així el que dient era com duien un jugador d'aixòs quan tenen Mestalla n'hi havia millors jugadors sí. i vamos i el preu que s'havia gastat era, era un bon xorno no? pues també vaig a dir una cosa tant que me diuen a mi Parejo está en Valencia Valencia per la insistencia de Emery Bueno, bueno, no, el canal de Abore el canal en a a, Getafe, y me consta de los informes, era a mano del Moral. O mismo yo yo me'n recordé un partido contra la Real Sociedad que Parejo, escribe titular, la Y no para de chular y no sé si tres correcte, i Unai el va tindre i dic, no, és eh, que el van a matar i Unai al el mantenia no, al final, mantenía, al final, al final canvia, i li caigui una xula i li caigui una xula eh, correcte Unai, te'n recordes? Además va ser contra la Real Societat sí, sí, va fer un partit lamentable, parejo errat tot el valor possible al principi feu coses sí. que la veritat sí. ell, no estava, però ell també, ell també ho reconeix eh? que no sí, ho passa bé i que no estava a gust i que... però home, és que el, el primer que sap conxua és ell i és una persona però, però que això no s'amaga mai en efecte, però sobretot jo... hi ha dos futbolistes que en efecte s'ha canviat la vida que són Fegulí, Piatti. Sí. Fegulí perquè a hores d'ara, jo ho vinc des de la primera jornada d'aquesta campanya, que me pareixia un Fegulí diferent. Mm. Ho vas dir fins i tot en les declaracions, me semblava un jugador més centrat, més eh, maur, eh, amb molta més gana, en molt més professional però, i, de lo que era. més competència també. Que és més competència. És que el problema de, si no de competència... I el, cas, i el cas de Piatti és espectacular. Vull dir, si tu mires sí. els números de Piatti, els números de Piatti són, són, són tremendos. Però és que el de Piatti és que no n'hi ha salvo que en un moment donat el València li van propondre, bueno, per estar tu a Siris i res, ells li donaven una quantitat de diners molt baratos, uh mhm. -huh. Mm. molt barat, i l'altre equip és el que li donava i tal, i li va dir, per anar-te'n dir aquests diners, queda't així, y bueno, no tens que... Pues sí, me quede. Mm. I a partir d'aquest moment, al dia següent el convocaren. I, oi, com pot ser això? I, pues, en el moment li han donat tota la plantilla a l'entrenador mm -hmm. i ha disposat el que ha cregut. I va, me pareix que va, va així, no sé, contra l'Espanyol. Contra el primer que juga l'any passat, Fiat, si no recorde malament, és fora en UEFA contra l'equip del no. Cuban Krasnodar. que va que... marcar Paco Alcácer el primer gol com a València. Jo com sé que I, I ahir no. ja juga com a del titular juga Piatti. Però és que el seu és molt meritori i en la història ha hagut molts ah, casos... Molts, és que estava fora. Molts jugadors així que no contaven, que estaven ahí, oye, cuando quiera te vas. Mm. I al final persistència, persistència, persistència. Sí, sí, no, i que no s'ha volgut anar i, i, i és el cas paradigmàtic de, de València este com ha canviat. S'entén ben José Luis Gallà per a fer les, bueno, les trenes en l'esquerra. És que és el que jo dia l'altre dia, Manolo. Se complementa bé, veu porta... sí. un xuquet. Si tu sí. tingueres a Gallà ahí, encara jugaries. <laughs> claro, és que és de veres. Sí, sí, això ajuda molt i Fegolí, cosa que en la dreta i, i Fegolí, pues, Fegolí en este tres estan tenent també mm. i ja no és com l'altre partit últim que així, que tota la banda estava Era totalment parada mm. i això eh, no pot ser ahir mm. eh, Fegulí ja en la primera part n'hi ha un valor que eh, is per darrere del defensa i li trau 3 metres és sí. una barbaritat no, però no és que, la punta de velocitat no és que, que de metres, és que normalment Estàs trenca de la, de la pilotada que pega Rulli que li cau a Parejo i que Parejo pega el baló, eh, pega el baló sí, eh, sí, sí, sí, sí. Ahí, se ves, en 20 metres li trau 5 sí. en 20 metres li trau 5 és una barbaritat però és eh. que eh, és, da, damunt la Xubac, velocitat... quan se'n va a velocitat, damunt és que no se'n va... Recte, damunt el tren que a l'esquerra i se'n va per la diagonal, se'n va al centre. Sí, sí, sí. I sí, entonces sí. l'avantatge ja és doble, perquè damunt no és la diferència l'avantatge és que, que ara, ara mateix quan ell a velocitat, Jaume, que és el que tu estàs eh, eh... trenca, trenca l'esquerra trenca l'efecte, però és que trenca o diagonal per dins no, no, o, per fora. o, o trenca per fora fins arriba a la línia de fons Igual, però, però, però, trenca, a la línia de fons però no se'n va a línia recta, no, Mira. trenca perquè el jugador no se recupere Jaume, disculpeu perquè és que me ve a la memòria un altre partit eh, un lleva en València uh mhm. -huh. eh, que Piatti tingué ocasions de tots els colors les va errar totes Fegulí sempre triava en aquest partit l'opció més difícil i més complicada. Uh -huh. I Piatti, el, el, el gol que marca el 2 a 0, és un gol de confiança, és un gol evidentment fàcil, sí. però abans li serrava. Li serrava. Sí, correcte, estic d'acord. És que abans, abans tirava... Eh, i, I estàs tocat també, perquè el primer sí. que falla m'explicaràs. El, el posa al peu, no, va, no va... Abans estaves no, tocat no, a l'inrevés, no. Mm. perquè sempre escollies de totes no. les opcions la pitjor. I, i, jo me'n recordo un partit... de Córdoba, què em dius? Correcte. Eh, és, que, és que no ho hem parlat. Gran Piatti, però porta dos gols. <laughs> Cuidao, eh? es que... Correcte. <laughs> Que T'ha tocat. Ara de cara falla... <laughs> Correcte. Mireu, jo vaig dir una cosa. al revés a l'inrevés, Sant Ebreu de Valencia agarra la marcha bona en Valverde en el final de día que anava guayando todo El mm. Valencia eleva un día que, que es Valverde és un dels que confía molt en Piatti. Eh, el trago en un partido en el que Valencia guanya 1-5 en Vallecas. Una exhibición de mm. Roberto Soldado. y sí, sí, I juga Piatti para l'esquerra. Bueno, Piatti va ser el jugador més desencertat d'aquell equip que va passar per damunt del Rayo. És veritat, eh? va tenir ocasió. Va tindre sí, sí. va tindre possibilitats de passe, va tindre... De tots els colors. I com, com deia abans eh, eh, Lini, no estava tocat. Però és que... Ho va errar tot. Però això era, era Xina. I ara, era correcte. I ara, la de Córdoba, en, se, semierrada dins. La d'ahir sí. li pega, retruca la cama del defensa i passa just entre la cama del porter i el pal. Sí, sí. No hi havia més porteria, no. Entre la cama del porter i el pal. Sí. I el segon, en efecte, d'un tio que va cara a la porta diu, no, no, la toca a un costat que entra. No té ni, ni que pegar-li fort. Pam, la toca. No, eh, i, Emma, i quan, gol. Emma, I quan toca la pilota i està als antebraços perquè s'acaba dins. Sí, sí, sí, perquè damunt el porter ja ha passat <clears throat> i és a l'eix al hueco i con la situa sí. Sí, sí. lo més fàcil del món. Bueno, I si marca després de cap el hat-trick serà anem. <laughs> Correcte. No, no, que estic a doncs, punt, eh, eh? Sí, sí, sí. 12 i 31. Vinga, una pausa. Anem eh, a llegir els missatges. Anem a llegir els eh, missatges del Twitter, arroba esports en altre sentit. Entrem en aquesta història, partit a partit o ja tercera plaça, senyors, que no. és el oh. que ara anem, Jaume, i també anem a eh, mirar com està el rival, perquè el de Madrid té un problema gros davant d'ell, eh? que eh, temporades com les de l'any passat no se tots els anys i sobretot perquè hi ha jugadors que no estan donant de sí el que, el que s'esperava o, no, o no poden també o no poden, o no són poden. humans eh? en efecte i, i això és com de pots i tu vas fregant tauia i al final ah, el, eh, plàstica correcte l'envase se queda buit 12 i 32 parlem de tot això i moltes coses més fins a l'hora de la matinada així a Esports 97 dit en la 97.7 ràdio ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 i 33, la pregunta, ha d'anar ja, fixar-se ja la meta del tercer lloc o el València ha de continuar pensant en el partit a partit? Ribetes diu, s'ha de pesar en la Lliga. Joan diu, humilitat però sempre en ganes de lluitar per tot. Difícil però ningú va dir que seria fàcil. Javier Villena, partit a partit i ja veurem. Paco, crec que ja ha ganat per la tercera plaça. La situació de l'equip està per lluitar per ella. Galícia-València 1979 diu, sin duda, sense dubte, partit a partit Josep Mico Monroig diu, sense renunciar a res, ja ha ganat parell de partit, i tot el que siga puntual el, cal, el Calderón, inclús no per el gol a veràs, és bo. Miguel Ballester diu, s'ha lluitat per la tercera plaça i després s'oblien en més. Paracetamol diu, cree que deberían seguir pensando partido a partido, cuando falten 5 partidos, darlo todo por el todo. Saludo a todos. Pues eh, saludacions també per a tu. Tente diu, hay que ir a por la liga. Es un calco de la primera de Benítez. Sí se puede. Xavi Simón diu, si el diumenge guanyem podem aspirar a tot. Y Chafacharcos Diu no es incompatible una cosa con la otra. De Madrid venimos con la victoria y de ahí a mirar hacia arriba. Vicente Vermey, partit a partit arribarem més amunt. Alberto Bono diu partit a partit guanyar i guanyar i tornar a guanyar. No Name diu no ni ha que tornar al cuento de la lechera, que després se fa un mal, se fa un mal partit i la gent ja vol tirar en uno. Eh, diu Ani, diu sí que hem de fer més per a la meitat i sap millor quan ho tenim eh, eh, per, això, per això la Tola i no van a desaparèixer i es van sentir òrfens, així que a poc a poc i en bona lletra. Jorge Campos és el mateix, guanyar el següent implica ser tercer. Eh, Dani Massip diu, hem de ser prudents, però si guanyem el Calderón ens hem de tindre en compte per a tot, o almenys per a la tercera plaça. Eh, Héctor Caballero diu que han anat partit a partit, com l'Aleti l'any passat, però mantenint el gol a Veràs, amb eh, això no és qual, amb això este del diumenge no és qualsevol partit Peña Valencianista del Facebook el València debe seguir con la misma dinámica y llegar al tercer puesto incluso al segundo quién sabe si el primero amb València eh, Toni Campos diu quin diríamos mereixen les paraules d'Amadeu Salvo a la ràdio oficial respecte al tema televisiu ànima decebut Zulu diu sempre partit a partit no tenim pressa Alex diu partido a partido Manolo y el objetivo es la Champions en el Calderón a jugar a un grande partido a un empate no seria malo. Miguel Perona diu lo millor el partit a partit. Nuno té la seva segona final al Calderón. La primera la va perder contra l'Espanyol. Jesús López, hay que luchar hasta el final partido a partido. Podemos aspirar a más. Gabriel Rivera, els contes de la Yaya al fútbol són una errada. Ya que anar Cañeta i peixet, pas a pas, i la competició et posarà al seu lloc. Bolete diu, Peter i Salvo ens han dut grans alegries i bona gent. Si guanyem a l'Atleti, a per segon lloc ja va estar la Lliga. Si perdem, poc a poc. José Refe diu, de momento intentar sacar algo del Calderón y luego a por todas. Francisco Gómez diu objectiu d'anar partit a partit sense por ni res a ningú, que se ho creguen que estarem a dalt segur. Rafa diu, me estáis motivando tanto con la velocidad tan punta de Sosó y el nuevo Piatti que me voy a enchufar a la Play. No espere que es la radio, pues fica la Play, pero la radio lo primer. Bolete <laughs> diu, eh, si guanyen a l'Atleti, a més diu, li entrarà el caloret, ja que traure el palmito de campió per a llevar la pols. Això, el palmito quan toque. El palmito Calma. està a punt sempre. El palmito sempre. Falta que li donem motius. Manuel Giradiu Piatti no demostró nada en años pasados, también lo está haciendo ahora como Fatal lo hacía antes. Mm. Eh, Diu, como se decía antes, con los delanteros malos queremos buenas personas o buenos futbolistas. Piatti se lo está ganando ahora. Y Manuel amigo Diu, tercera posición, solo deciros que estoy viendo otra vez al Valencia, el eh, Valencia Madrid, que tengo grabado haciendo eh, boca cara al domingo, a Munt eh, Valencia. Bueno, pues cara al domenche. Para el domenche se... El domenche es importante, no es definitivo. jo això com el partit del Sevilla per a descartar-lo en la Europa League i la Champions League el veia definitiu jo el del diumenge no el veig definitiu per, per cert, diumenge estarem des de les 8 en el Vicente Calderón retransmetem Mosiche València Atlético de Madrid a Esports 97 el partit amb eh, l'equip habitual d'esta casa donamos, eh, donamos el que ha de ser un partit important per a València Club Futbol senyors, el València està a un punt del tercer lloc està a 6 del segon lloc i avui del primer mirant per dalt, mirant per darrere el València està més a prop del tercer del segon lloc, que és el Barça, a 6 punts, que del cinquè, que és el Sevilla, que està a 7 més el gol a Veràs. I està a igual puntuació del primer lloc, Real Madrid, amb 61 punts per 53 del València, que del Villarreal, que és sisè, amb, 50, amb 45 mateixa puntuació, avui de un i de l'altre. Per tant, la pregunta, ja de permetir que el siguis que tu vulguis, eh, Jaume. Senyors, partit a partit, o ja de moment anem a xafar l'accelerador i anem ja per la tercera plaça? Jo volguera fer una referència que tots en recordareu de que la Lliga passà, el final, perquè la Lliga és un, vamos, <laughs> és un campeonato de fondo, ¿no? Uh mhm. -huh. I Sonal Conter eh, va ser campió el que menys va fallar, però va fallar una enormitat. Va fallar el Barcelona, el Madrid, pareixia que ningú volia guanyar-la. Què vol dir? Que quan s'arriben a, a estos moments, no, d'ací unes quantes jornades, Ixa campionat de fondo que dic jo, n'hi hauran les possibilitats que l'equip que vinga per raere, fresquet, i, home, una cosa sí que podem totalment assegurar és que el València pues, ha jugat el que ha jugat. Què passa en rondes de Champions, Atlètic, Bar Madrid i Barça, que arriben els tres a la final? No, no, però no, no jo el que vull és que sí, ah, però lo, que me sirve, lo que estoy refiriendo... No, no, no, és com a ir, que perguen Sevilla i Atlètic Madrid, que però que quan arriben ahí, d'alguna manera, eh, si sí. donen compte, passen coses molt rares, passen coses que un equip, com pot ser que no puga? És que no poden el Madrid va empatar en Valladolid, el eh, l'Atleti de Madrid va perdre en el camp del Llevant, va ser un, una Però, destrosa. Però pues això ha passat també ha passat igual, perquè d'alguna manera el València de Benítez, una de les temporades, venia no sé quants punts, i no és que l'igualar, el, el rebassar, i a més una distància de punts, vull dir que arribar aquell, que aquell estava totalment torrat és una, una comparació perquè figem que jo no vull que anar, i a més vull que siga partit de partit, però que ahí està la competició i el que ha corregut atletisme és que en el fons tu tant, tant, tant, vas, passes a uno, passes a un altre, oi? i, i els altres van davant, però tu vas passant, vas passant, i si vas passant, doncs, lògicament tindràs una opció, per almenys, de fer alguna gran. I jo no vull de veres, i ell ho sap massa, que jo mai vull dir coses pas a pas, però el que ha contat és una, un tema de què sol passar, i per què tenim que pensar que no, el València no té opcions? Doncs pues té unes opcions perquè té unes circumstàncies uh mhm. -huh. molt favorables i al millor pues, heu de que tindre ahí administrar-ho i no vull que altra cosa jo estic d'acord amb Manolo i en un tuit que he llegit si el València... Eh, lo primer, el partido del Calderón no es, no es definitivo. No es como el dia del Sevilla, que para mí sí que era una final. Era es decir, punt. Pedre contra el Sevilla... Era si una masada, perds... era més una masada psicològica que de punts. No, no, de punts també són 7 punts. Sí, però, però també jo estic amb Manol el tema psicològic. Però, clar, si parts en el Calderón, bé, quedes a 4 punts, continues quart en un ser matalaf, i a veure, evidentment, perdre eh, en el Calderón pot passar, o sigui, no és, no és una destrossa. Què passa? Que si guanyes, si guanyes, si guanyes, pots somiar. Per què? Perquè el és tercer, eh, queden dues jornades eh, fins al paró per seleccions i d'ací dues jornades n'hi ha un Barça-Madrid. Que bé, el València pot guanyar els altres dos partits que té, evidentment, contra Depor i el, i a partir d'ahir... Sí. D'ací dues setmanes n'hi ha un Barça-Madrid. Mm. D'ací dues setmanes és molt possible que pare la Lliga vos ho contem, eh? Està la cosa, ah, dels, està la cosa a punt sí. de trencar-se mm. perquè continuen pensant o continua pensant la majoria del futbol espanyol que volen ser decret de venda centralitzada dels mm. drets. A hores d'ara, els assessors econòmics de Mariano Rajoy i el Partit Popular estan per no taure i se decret llei que autoritza la venda dels drets conjunts de la Lliga que és el que eh, bon. vol, eh, en este cas, Roures i Tebas. Miguel Cardenal ha paralitzat l'eixida d'aquest decret llei i de moment sembla que no va eixir. Si a final d'esta setmana o principis de la que ve no eix el decret, és possible que la Lliga pare. Molta possibilitat de que la Lliga, molt percentatge de que la Lliga puga parar probablement per al cap de setmana del Madrid-Barça. O sigui, hi hauria un problema gran perquè després venen dos jornades intersemanals. No sé si és en abril, o sigui que no sé realment eh, quan se jugaria. Evidentment, el que diu Manolo pues, és, un, és un factor Bé. que tenia que tenir en compte, però jo el que volia dir és que mm. si passara això, ojalà, pues te plantes, com dia el mestre, el savi, per a mi un referent i un crack eh, dins i fora del terreny de jo, Luis Aragonès, que en els últims 10 partits es decidís tot, i després dice Paró que en 10 partits. Eh, però, anant a la pregunta, Manolo, jo evidentment sí que aniria cap al, cap al tercer lloc, perquè crec que el València està en condicions, i així com jo continuo veient molt complicat evidentment abastar a Madrid i Barça jo crec que l'Atleti de Madrid eh, ara mateix està inclús a un nivell eh, inferior al València, l'Everkusen va fer un partit eh, horrorós i evidentment no és l'Atleti de Madrid de la temporada passada i contra el Sevilla tampoc va ser doncs, tampoc. Eh, vull, vull dir massa coses i se me'n van anant del cap jo lo, jo lo primer eh, jo sóc el primer, a mi no, no em dol admitir-ho, val? jo quan vam prengué la temporada mai vaig veure el València ni, ni ho ensomiava que el València però a, a, duien 10 jornades i ni ho ensomiava que el València plegara a estar a l'altura ja no vos dic de Madrid i Barça de l'Atleti de Madrid mm. a dia d'avui pense que és possible a partir d'ahir n'hi ha un tuit també que diu que en, no són incompatibles els dos conceptes és a dir, el pensar en la tercera plaça i anar partit a partit mm. jo si tinc que triar-ne un dels dos vull anar partit a partit mm. però vull anar partit a partit perquè la realitat me diu que eixe tercer puesto a tir. es viable. A dia hoy sí. y yo era el primer, igual tisc, que en la jornada no 15 mm. ni me lo imaginaba, Mm. Que chuaven a coses diferentes. Eso es positivo. Mm. igual, sí, sí. Ha Totalmente. Es És aixina. Y, y, y, y para tancar, el, el, en referencia a lo que estaba diciendo eh, Manolo de, de, de la posibilidad de no chuar, si em deixeu baixar un peliu al funk, que és sí. jo me menege laboralment habitualment, val? Mm eh, si vos compte avui el mare magnum que n'hi ha en Federació Valenciana, que n'hi havia avui, per intentar quadrar les dates dels xiquets de Futbol 8 per la vaga d'este cap de setmana sí, per recuperar... Ja... Mm. No, però, tengo, però i la de tercera divisió, una jornada en tercera divisió que tindran que jugar dos interna, intersemanals seguides, perquè el grup de tercer valencià del 6 té 21 sí. equips, és complicat, val? O sigui, el cacau és aixina lleuger, tenen que jugar en Pasques, mm. en que si s'enredren els grossos no vull ni pensar-ho, saps? Mm. El mm. cacao es, es, cacao es tremendo, ¿eh? Y el cacao va... Eh, el divendres, eh, ya parlaba en tuyo de ese de tema, la semana que ve pararemos en más de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que van a tombar el decreto J que esperaban eh, y la Lliga para la venta centralizada de drets. Eh, la gente que en la parte económica que se solaba en Rajoy que són eh, mm, eh. són, li, són eh, més liberals que els liberals per d'alguna manera mm. són des que el que més el que més xule cap a or vull dir cadascú que se negocie el contracte de televisió per el seu mm. per el seu mitjà i el que més trinque per ell això eh, obri, obri molts problemes. És que ja s'ha obert la, la, la, això obri molts problemes. S'ha la veda ja, ja Clar, mucha la veda sí. i sobretot ja el meto ara mateix. Si tu ara firmes eh, per eh, una tele i jo signe per l'altra, quan jo jugué contra tu, qui dona el partit? Clar. Ah. Se'n recordeu del de l'embolí que n'hi hagué quan la sexta feia sis partits en obert perquè que ara fa clar, poc clar, hi ha hagut sentència Correcte. això no pot ser és eh, un embolic eh, brutal ja, ja, ja, no vull que enrere-ho més val? No, sí, però tira, a mi paral·lelament i, i nosaltres donarem la informació en Superdeporte a mi paral·lelament per tot el, per, paral·lelament als drets de televisió. Sí, sí. Estem parlant de la llei d'emprendedors i, del, i, del, i de l'informe de que, que, va, que va fer el govern. Mm. Val? Clar, Federació també es meneja, sap que no pot tirar, òbviament, Villar no pot tirar de Tebas per intentar, per intentar parar el futbol professional mm -hmm. com a protesta perquè sap que no pot tirar de Tebas. Però Federació, i ho dic jo així perquè és informació, s'ha plantejat tirar d'AFE per intentar que la seva... La seva o sigui, yeah. o sea, eh, tot el que protesten ells, val? Mm. -hmm. aplegue al, al, a on hi ha ressò de veres que ja seria mm. ja seria ja... La federació té una manera molt fàcil de parar el futbol professional. Els àrbits. però Per me Manolo, és que segur que n'hi ha precedents que han tirat d'àrbits en altres països, d'àrbits estrangers, i tenen por per això, per, per dir, a veure si la LFP... Eh, no, pues ara duguem 20 d'Itàlia sí. i 20 de Grècia. Mm. I se fem avant i fan la jornada. Ara, sense futbolistes no n'hi ha futbol. Però ahir, li, li, li claven massa... Podries donar una altra idea, Grècia. De Grècia. 12 <laughs> i 46. Vinga, encara hem de parlar del rival del eh, diumenge, de l'esquís Utamendi, era contra el Barça, Xavi. Se va lesionar contra el Barça i tres i després jugar eh, eh, contra el Rayo en Copa. Sí. I, i, i, i, i xafar de Gaidó ja era lleig, eh? Que mm. Matos en el súper en la redacció. Mare meva, i fa pols! Sí. I als quatre dies estava remant ahí com un... Per mm. això, ja que veure com arriba dir, El que sí que arriba amb problemes és l'Atleti de Madrid. Ja la parlem d'ell. Fins a la una de la matinada. Així, Esports, d'un 97 nit, en la Ponsa Ràdio. Nuevo Lexus CT200H híbrido. El primer compacto premium híbrido del mundo. Con 136 caballos de potencia full hybrid y uno de los consumos y emisiones más bajos en su categoría. Nuevo Lexus CT200H híbrido. Ahora con 3.000 euros de equipamiento por 22.900 euros y financias con Lexus Financial Services, Plan Vive 6 incluido. Lexus Amazing in Motion. Descúbrelo en Lexus Valencia, Avenida de las Tres Cruces 42. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. ¿Cansado de atornillar? Ahora lo podrá hacer sin esfuerzos gracias al destornillador inalámbrico y recargable de Levante, el mercantil valenciano. Con 44 accesorios y un maletín especial para tenerlo todo ordenado. El domingo 8 de marzo, la cartilla. Por solo 9,95 el destornillador inalámbrico con Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 48. El Atleti de Madrid. Com està la cosa per l'Atleti de Madrid? Pues està malament. Lo qual és bo per la València. Vull mm. dir, el València li pot... Eh, té, eh, jo no sé si va ser o no guanyador del, de l'enfrontament del diumenge, però té una bona oportunitat per a tirar-li mal a l'Atleti de Madrid. Per què? Perquè l'equip de eh, el Xolo Simeone està baixes segures Griezmann i Miranda que no és qualsevol cosa, oh, cosa. ni eh, Griezmann davant ni Miranda darrere Griezmann Home, estava... Griezmann és, crec que és el, el segon màxim golejador o el primer no, no me'n recordo ara mateix l'Atleti de Madrid també es baixa segura encara que no jugava tant però bueno, estava donant eh, eh, oxigen al mig de camp Saúl que sabem que té un problema renal ah, no, no, no. val? i atenció a Jiménez que és el substitut natural de Miranda l'uruguaià i a Siqueira. Siqueira sí que és molt important també. Perquè els dos tenen problemes de punxades en els isquios mm. I, home, i Jiménez per descomptar, si Jiménez no jugara... No, no I a més són dos baixes que s'interrelacionen perquè si no juga Siqueira eh, no confien en Saldi Simeone, en la qual cosa posa Gámez, però és que si tampoc juga Jiménez, com té que, pujar a, com té que posar a Gámez ahí, l'altra opció ja es portarà un xique del, del, del, del, del és que són uno, dos titulars, és el titular i el suplent de defensa I central. I sobretot que Godín i Miranda són Miranda i Godín, és a dir, és una parella feta no, per i para. Si tu no, lleves però... a un dels dos Alerta, si pots ser Jesús Gámez... Però Jiménez va fer de quants anys... Sí, sí, però dic si no eh? està Jiménez. Per a mi és, si més, és més important la baixa de, de Siqueira de mm. que seria, diguem, que la diferència entre Jiménez i Miranda. Mm. Sí, sí, però dic, si no, si no juga ja, Jiménez, ja, home, clar, que eh, ja... ahí ja és que Gámez, Gámez és central... Eh, sí, sí, ahí s'agrava. Ahí s'agrava, ahí s'agrava el, el, el tema per l'Atleti de Madrid, però, clar, evidentment ahí el, el València ha de fer, ha de fer valdre el, el, el potencial ofensivo para a superar pero a a mes al final Madrid eh, se configura mold y Omar a en la, fortaleza defensiva iba va, a jugar en, en, en quatre o o sin centres lo iba a ser un escándalo o sea, parlaban de, de, lo que había hecho eh, de lo que había fet uno en, en partidos pero sí. pero no? sí, pero estaba Tiago, Gaby, Mario eh, tremendo Arda a mes el Atleti Madrid no, estaba no que em crida mi l'atenció. Sí, és que és la segona part. Sí, és que és la segona, la part. part. Però no eh, està en forma tampoc. No està Afortunadament Coque, ah, no estarà. Coque diuen que físicament està, el que deia Jaume, està exprimit. De Coque diuen que com, està com exprimit. Com els jugadors, eh, el que té més físic aguanta més, però n'hi ha jugadors que, que d'alguna manera ho duen pitjor. I després n'hi ha... Eh, el Atlético de Madrid està en un moment en el que comencen a eixir els problemes. I dic comencen a eixir els problemes perquè generalment quan la premsa ja eh, comença a parlar de diferents històries és perquè eh, hi ha dubtes en l'entorn de l'equip eh, els mitjans de comunicació nacionals que s'ocupen molt de l'Atleti de Madrid ja comencen a parlar de eh, que Gavi mentalment està acusant moltíssim la imputació de la Fiscalia en el Saragossa Llevant perquè sap que se pot quedar sense futbol el que li queda de vida parlen eh, també que Mandzukic està començant, i crec que demà en algun diari nacional en portada, està començant a estar fotut perquè segur que l'any que ve li fitxen un davanter en l'Atlètic de Madrid i està passant per la banqueta, cosa per la qual Guardiola se desfà d'ell en el Bayern de Múnich, ho conta eh, Martí Perarnau en el llibre de Guardiola que signa quan és... Home, i que, eh, que Torres l'han fitxat... parlava de que Cavani estava mig fitxat per l'Atlètic de Madrid, no sé on... Però Torres l'han fitxat per algo i en efecte, i altra cosa és el rol de Torres, que també està començant a... Que els molt Té que jugar de principi, juga bé, juga malament, està pa millora està pa més... Bueno, pues tot això, més les baixes, jo crec que estan creant un terreny abonat no, per a que el València el diumenge puga pegar un sustet. Psicològicament, el que te dic, que el València arriba ahir, teòricament, en els deures fets d'entrar i va jugar contra un rival que pot ser totalment directe i, i el que més té que arriesgar per el que està passant és l'Atlètic Madrid i s'està veient que, que l'altre dia en, en Europa no estigui bé contra el Sevilla no estigui com, com acostumbra mm-hmm. i, bueno, I pues, contra el Celta va fer un partit, partit també horrible. horrible per també. tant eh? és clar de que ells en un moment donat pues, tu tens unes opcions cosa que a més el València independentment del que ha fet en els equips grans eh, ha donat un resultat és de veres que la majoria en casa però quan mm -hmm. anar fora el Villarreal-Sevilla, i són mm. dos rivals directes que té, a un li ha guanyat i a l'altre li ha empatat, vull dir-te que, que fora i dins, en els equipos grans, ahir sí que no falla. El perill el tenia antes, quan mirava la classificació, diu, este estava guanyat, abo. i venia el que venia, que això mm. afortunadament ja està canviat. I sobretot també té moltes ganes, perquè en el Calderón del València li han pegat importants tocates en els últims eh, eh partits eh, Europa League, Copa del Rei hi ha algun, guinde que altre. Hi ha, bueno, i, eh, evidentment, el guinde de Fillits, etc etc el tenim, el tenim eh, prou sí. present, però que per joc inclús ha sigut arrollat en, eh, en, sí. en, temporada. Jo vaig estar eh, la temporada passada en el Calderón, eh, en el tercero de Lliga, que va ser l'últim partit de, de Miroslav Jukic com a entrenador del València, a de sí. la, la decisió de, de destituir-lo, que el equipo, ¿no? la, primera, la primera part, eh, mentre l'Atleti no apretava, pues, se, se la pilota tranquil·lament del mig del camp, però en la segona part, quan l'Atlètic fica la marxa de més, la, la gran, és 3-0 i la gana. Pues dic una cosa, ahir quan fa eh, l'entrada este en, en, en, en, Uf, en la planxa... Eh, tremenda, eh, l'entrada. Griezmann és de, roig, és de roja. De, de roja. De categoria este no xua tal, no sé què, penses, però jo a lo que li pegui voltes de veres, a lo que li pegui voltes de veres, és Otamendi, tio. Otamendi és un aca i raere. I si és, i si és, i si és un... I si és un sí i això és, és una bèstia. sí, diu, és una bèstia, parda, Mendy, com mm. posarem en la portada del mm. Superbal. És una bèstia, sí. Eh, Orban no és mal jugador, però... No, però, bé, eh? Però donaria... donaria mm. no, clar, no és mal jugador, però pas niures que venen, Jaume, sí, pas no, lliures ja. que venen, Home, no jo el vull que hi... Ve, ve Manjukic i Torres en, el pitjor dels casos. Mm. mm. Sí, sí és possible. En el pitjor, lo, després eh, a lo millor és només en un punta, i se guarda un altre per a la segona part, però... I el punt de confiança, eh, bueno, el, el, el, crec que ahir com, com, es, com es va qualificar, diguem un poc, no, no, no normativament, val? però es va qualificar com un esguins eh, important, sí. lo, eh, el que tenia. No, no es mm. digués si de grau 1, de grau 2 sí, o de grau 3. Això sempre són 15 sí, dies. Encara, això... A veure, la, les notícies però, que és que s'ha encara molt inflamat i que, per tant, fins que no vegis inflamació no podran... Però pensar que... Però, pe, jo, jo, jo, és que me'n recordo perfectament de la xua del partit que esteu parlant abans. Mm-hmm. Mm -hmm. I si se, i pega un, un xiró de peu, com, però, però des, que, des que, clar, són professionals. Des que els vamos. No, I, als, I als 5 dies estava jugant a futbol. sí. això te fa pensar... Als 3. No, no, ah. va ser una jugada que se n'anava Messi, va arribar ell. Correcte. A última, última, última hora. I, eh, increïble. I després, estava jugant, i sobretot la imatge d'ahir mirant Otamendi, que caminava un per hora... <laughs> se, se, se el carrega Enzo, eh? eh sí, no, <laughs> se el carrega Enzo. Parlava, es, sí, sí, Hombre, això, això, això fue, voluntario. fuego amigo. Sí, fuego <laughs> amigo, exacto, fuego amigo, fuego, eh, sí, sí, fue, fuego amigo, pero mira. Fuego amigo, entonces... Però mira. Eh, sí, a més, sí. les targetes que du xiquet ja de representació sí. pareixen els xinos i els que quan vas te van donar targetes. Enzo, no, però mira, d'Enzo m'agrada dir una cosa. Enzo uh -huh. diu que ni siente ni padece. Canales, en un gest molt lleig, no envia la pilota fora, per cert, ahir, i Enzo dir, pues era la targeta darrere del saquet i sí. encara no li pegava encara no li pegava perquè el deixava una miqueta i després Enzo anava diguent-li no? i Canales com digue, digue ui, este, este, este me dona per rere sí. eh, ahir Enzo va fer lo que ningú s'ha tret però un tio en és cert que la targeta d'ell però, però algú, algú, algú tenia que, que d'arribar a Canales el que cantava més talla era és Justin Bieber Canales és Justin, Canales és Justin mira, Bieber ahir es complia molt bé ahir, és que mira, ahir es complia un any de la decisió de Canales d'anar-se'n i cada volta és pitjor jugador no, no ha crescut. Ja estem ahí? Que ràpid s'ha passat. S'ha passat volant, tio. Però pitjor diu el gol del València. Eh, sí. Amic, ja que... Eh, a este pas del pròxim dilluns s'acabarà 50, perquè en 5 gols són més minuts, no? En 5 gols serà, eh, eh. serà més minuts. Xavi, gràcies. Molt bé, un plaer. Jaume, gràcies. Lini, gràcies. Bona nit. És dilluns, vos deixem amb els gols del València, els amics de Ferto Pejot, que patrocina els gols del València en esta casa, en esta sintonia. I, com sempre, ja sabeu, pròxima cita amb l'esport, demà, dos i mitja, Supermurciera, quan levanta televisió, 97 punts a ràdio. A les dos i mitja tornem així en la ràdio. És de Esports 97 nit. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu. Vos deixem amb els gols del València i fins demà. Confesamos las miserias al vecino A Borek, que es el que fa a Barragán, la ve, no, per Parejo, Parejo que la puede penjar, el baló Piatti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Joder desde la línea de Fonse. La pensa campalaria Arriba en el primer pal Piatti en fortuna porque retruja en la cama del defensor. La pilota se va entre la cama y el pal. No puede ser el res el Gero Rulli pero evitar el primer gol del Valencia en, la matinal en Mestalla. Marca el Valencia Marca el Duende. 52 para 53 de Patit. Liu Costa, la 97 puntos Valencia, un Piatti, Real Sociedad 0. Mustafira toca para Barragán, Barragán sobre Febulí, va Febulí, en molta velocitat Feulí, va Sososo, piati, piati, Bulguera el McLaren de Fernando Alonso. La centra para que arribe de primeres. incorporarse de segunda línea, Altra volta toca el suau sobre la Isida del porter Jerónimo Rulli. en grandísima diferencia y alegra la matinal en Mestalla. a marcar Piatti en el toque de la segunda par, En el 57 de partit. Valencia 2, Piatti y Piatti. Reial Societat 0. Sigue nuestra radio, escúchanos y sienten la emoción. La radio de tu tierra, todos los días. 97.7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97